Ah euh, euh, euh, abai gaur, konten gutuz, uh, bon, jan, jan urtin uh, ez duzun maskada kumes, abai hasten gutuzun aipatzen bena, aurten uh, hala, komite de fet eta hoietan uh, gentik uh, ebilitutzu, eta gazter uh, erraiteko junta ditin, eta fein kustea pujin ditin gaur, eta algarrek zerbaiten plantatzeko, Ge, gaur ez dakit kujuzitati edenez ala ze, bon, fin, haus, haus jinentutz eta emek emek zerbait plantatuko dizuge bai. Kunten giela jin behiti egaur, hosegur. Mhm. Mm hosegur -hmm. duz eh, gaiz dela, bon, bi, fin, hastin bi aldiz juntatzi eta bon, bakotsak be edo eskola, edo lan lanetik lan da behar diz uh, jun. Nik ez dit behin egin, bena hosegur duz ez dela geho eh, bat edo besteke haitzin ez duiten bat pu bi gazte, gazte, gazte eskolatik lan da eh, ebiten behiti eta hainuz entuz emeki emeki beste zumaitek jaikiko diela. Bi edo biga pu ikasten badie, deja ez duzu gaizki. Voilà, deja zerbait duzu, fein, bi gazte hoik eta bestie bon, um, zarsago duzu, baina hue haitzin nahi beta edo laguner edo ustakit, laneko laguner edo hola ipartuko eta emek emeki e, eh, baina gaztetan bai uh, eh, domaje duzu bon, ba, kotxak be, be lan abadizu, baina bon, eh, mentuz maskada horrek zumaitek uh, inbea badik ezi geho, ez dakit, mhm. geiko, mm -hmm. hala. Be, ise jatzen dizu, geho, bon, heben, lehen etzian uh, kanjin ikastoletan ebilten, uh, oai emeke uh, emeke bon, beste taik zinike eh, ba, baduk paketa, abena uh, emeke baduk haur eta bon deja hoi uh, hebenko ezerduk. Eta geho txekoke juntatzen behiti uh, zerbaiten eta aitzina juna azteko, espeo dut emeke emeke gaztieke eh, hasiko diela bai dantzan, bena bestetane uh, emek emek jinen diel eta zerbait parte hartuko. Euskal kulturaen atxikimentia beti bada, ordean beti bizik da edo entxatzen duzie be, e, uh, bizi hastia. Inbea dizuk, bena ez duza eza bibilkatzi eta jenten juntazti jun zerbaiten egiteko Voilà, chez Agian, chez Dek, lagun sendi, bideoktan. Abai, ah, bai, bai helbi bat balin bat, beti duk edo dantzetan edo bestetan eh, kantan aitzeko, helbi bat balin bat, beti aizago duk. Mhm. Otan, eh?